Түркше үйренеміз. сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар оқу үшін түркияға келген мәриям әуежайында төлқұжат істерін аяқтағаннан кейін таксиге мініп қонақ үйге келді мәриям университетке құжат тапсырғанға дейін қонақ үйде тұруды және кейіннен студент жатақханасына өтуді жоспарлаған енді мәриямның қабылдау бөлмедегі қонақ қызметкерімен әңгімесін бірге тыңдайық мәрхаба тек kişilik одаңыз бар Сәлеметсіз бе, бір адамдық Evet efendim. Şu formu doldurur musunuz lütfen? Ya, yeah. әрине Kaç gün kalmayı düşünüyorsunuz? неше күн тұрасыз Şimdilik üç gün. әзірге үш күн Odanız hazır efendim. Arkadaş size odanızı gösterecek. Her sabah 7-10 saatleri arası lokantamızda kahvaltı var. бөлмеңіз дайын қызметкер сізге бөлмеңізді көрсетеді күн сайын таңертең сағат жеті мен он арасында Ресторанда таңғы ас дайын болады. Тешекір едерім. Рахмет. Рича едерім, әфендім. Умарым, отелімізден мемнун kalırsınız. Қонақ үйімізді ұнатарсыз деп ойлаймын. Ардақты тыңдаушылар, әңгімені тыңдадыңыздар. Енді әңгімедегі сөйлемдерді талдаймыз. Мәрием, қонақ үйдің қабылдау бөліміне келіп, бір адамдық бөлме бар ма деп сұрайды. Қабылдау қызметкері Evet efendim diye жауап береді. Және Мәриямнан бланкты толтыруды өтінеді. Шу formu doldurur musunuz lütfen? Мына бланкты толтырыңыз. Şu. Мына деген сөз. Түркшеде өте жақын қашықтықтағы нәрсеге Бұ. яғни бұл біраз алыстағы нәрсеге şu яғни мына одан да алыс жердегі нәрселерге о яғни анау деген сөз қолданылады Тыңдаушылар, қабылдау қызметкерінің «Шу форму doldur musunuz деген сұрағына назар аударыңыз. Түрік тілінде көбіне нәзік, сыпайы сөйлемдер қолданылады. Яғни қызметкер айтқан сөйлем толтыруыңызға бола ма деген мағынаға келеді. Сондықтан бір дүкенге кіргенде бір нәрсе сатып алатын кезде немесе бір адамнан бір нәрсе сұраған кезде сұрақты сөйлем қолдансаңыз дұрыс болады мысалы Bir bardak su alabilir miyim lütfen? Bir stakan su aluğa mı? Şu vitrindeki şapkaya bakabilir miyim lütfen? Mına vitrinadağı bas kiyimge karauğa mı? Bir Türk kahvesi rica edebilir miyim lütfen? Bir Türk kofesi aluğa bola mı? қызметкер Мәриямнан Meryem'den neşe gün ойланғанын oylanğanın suradı. Jani Meryem'da «Şimdilik 3 gün» деп cevap verdi деген сөз әзірге нақты бірақ болашақта өзгеруі мүмкін жағдайларда қолданылады яғни мәриям әзірге үш күн тұруды жоспарладым бірақ кейіннен шешімімді өзгертуі мүмкін дегісі келеді қызметкер бөлменің дайын екенін айтады және қонақ үйдің қызметкерінің бөлмені көрсететінін білдіреді қызметкер сондай ақ күн сайын сағат жеті және он арасында қонақ үйдің ресторанында таңғы ас дайын болатынын еске салады Мәриям алғысын білдіреді. Қызметкер болса, Рыжа айдерім, Умарым отелімізден мемнің қаларсыңыз. Қонақ үйімізді ұнатарсыз деп ойлаймын деп жауап береді. Қадірменді тыңдармандар, енді Мәриям мен қабылдау қызметкерінің арасындағы әңгімені қайталап тыңдайық. Мәріба, тек кешілік оданыз бар мұ? Evet Şimdilik üç gün. Odanız hazır efendim. Arkadaş size odanızı gösterecek. Her sabah 7-10 saatleri arası lokantamızda kahvaltı var. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Umarım otelimizden memnun kalırsınız. ардақты радио тыңдармандары келесі бағдарламамызда мәриямның қонақ үйдегі үш күндік тұрмысы мен әңгімелерін сіздермен бөлісеміз әзірге сау болыңыздар Hoşçakalın. Türkçe öğrenemiz.